alectruones cae perdix. Alectruonas tis epites oicias econ, hos perietuche perdici tithasoe polumenoe, tuton agorasas e comisen oicade hos syntrafes omenon. Ton de tupton auton cae ec dio conton, ho perdix eberuthumei, nomis don dia tuto auton catafroneistai hoti allophulos esti. Micron de dia lipon hos etheazato tus alectrionas pros heautus machomenus cae u proteron apostantas prin e allelus haimaxai? efe pros heauton. Al egoge uc eti axlomai hup auton typtomenos. Ho rogar autus, ude hauton apechomenus. Ho logos de loi hoti raidion ferusi tas ton pelas hybreis hoi fronimoi, hotan idos in autus, mede ton oiceion apechomenus.